Ինչու ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը չի կատարվում Ադրբեջանի կողմից։ Ինչ զարգացումներ սպասել առաջիկայում Լաչինի Միչանսկի շրջափակման շուրջ։ Հնարավոր է Ադրբեջանը արկա դատական որոշմանը զուգահեռ փորձի լրացուցիչ զիջումներ ստանալ։ Այս եւ մի շարք այլ հարցերի շուրջ զրուցել ենք Գառնիկ Դավթյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Դավթյան, այսօր դուք Արցախի հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Շնորհակալ ենք հարցազրույցի մեր հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես, պարոն Դավթյան, արդեն 3 ամիս է Արցախը շրջափակման մեջ է եւ օր-օրի ահանգնացող վտանգները շարունակում են օրակարգային մնալ։ Ադրբեջանը չենթարկվելով ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի որոշմանը շարունակում է փակ պահել միջանցքը, ավելին օր-օրի նոր պահանջներ է ներկայացնում։ Իրականությունը այսօրվա դրությամբ բավական բարդ եւ անկանխատեսելի է դառնում օրեցօր թե Արցախի, այդ նաև թե Հայաստանի համար։ Սա հիմնական պատճառներից մեկը Հայաստանում գործող ոչ հայկական կառավարության գործողությունների արդյունքն են։ Եթե մենք հոշարություն դարձնենք 20-ից 2 տարի առաջ պատերազմի ավարտից հետո հատկապես եւ ընտրություններից Հայաստանի ընտրություններից առաջ տված որոշումները եւ դրանից հետո արված քայլերը, ապա բարձրաց էր բարձր որ այս մարտիկ իշխանությունը ոչ թե պաշտպանելու սեփական հայ ժողովրդի շահերն ու առաջ տանելու ազգային պետական շահը, այսինքն Արցախի անվտանգության ապահովումը եւ Արցախի հայապահպան քաղաքականությունը, ապա Պարզ է, որ նման ելք է լինելու, պարզ է, որ հա, ադրբեջանական կողմը օգտվելով այսօրվա ոչ հայկական կառավարության իշխանությունների հնարավորություններից փորձելու է սեփական շահերը առաջ տանել ադրբեջանական կողմը երբեք էլ իր խոստումները չի կատարել եւ երբեք էլ միշտ էլ փորձել է խուսափել այն բոլոր միջազգային պարտականություններից, որոնք որ ինքը որոնց որոնք որ ինքը ստանձնել է։ Դրա վարվակայությունը հայատացության եւ իրենց կողմից ծառացած արտաքին քաղաքականության հայերի նկատմամբ ցեղասպանության, այնտեղ հայերին սպանելու կոչերի դաստիարակչական քաղաքական ալիքն է, որը որ ինչպես իրենք իրենց իրավական ակտերում եւ պարտականությունները միջազգային, հա, ընդունել են որ ատելությունը արգելվում է, ատելության դասիրակությունը արգելվում է, իրենց անգամ ներպետական օրենսդրությամբ ընդունված օրենքներով է դա արգելված, բայց դա իհարկե դա իհարկե իրենք ոտնակոխ են անում եւ իրենց այսպես ասած ապագա սերունդին դասիրակում որպես հայասպան եւ հայերի նկատմամբ առանձնակի դաշնության զգացումով, վերաբերմունքով եւ այլն։ Տեսեք, պարոն Դավթյան, միջազգային կառույցներում հնչած բոլոր կոչերին ի պատասխան Ադրբեջանը նման հայտարարություն է անում Արցախում պրոխայերի իրավունքների եւ անվտանգության հարցը Ադրբեջանի ներքին գործն է, մասնավորապես հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի օկնականը։ Տեսեք, եթե փորձենք Ադրբեջանի այսպես ասած շակերտավոր տրամբանությամբ առաջնորդվենք, ապա 44-ը պատերազմի ժամանակ հասարակ քաղաքացում տարիքով պապիկին, տարիքով կանանց երեխաների նկատմամբ ռմբակոծությունները, առանձին դեպքերում գլխատումները, վիրավոր մարդկանց տանջամահանելը, ուղիղ ապացույցն է այն ամենի, թե ինչպես է ադրբեջանական կողմը պատկերացնում Արցախ հայերի իրավունքների ապահովումը, հա, ասած ընդհանուր ֆադա որպես ճակերտների մեջ վերցրած։ Այսինքն ադրբեջանական կողմի համար, եթե հարցը հասնում է հայերին, անկախ նրանից այդ հայը ապրում է Արցախում, Հայաստանում, թե այլ որևէ տեղի երկրակնդի վրա, այդտեղ իրավունքը ընդհանրապես չի գործում։ Ադրբեջանական կողմը նաև 90-ականներին ապացուցել, որ ինքը Արցախ հայերին ընդհանրապես չի համարում որպես էթնիկ փոքրամասնություն բնակչություն եւ լավագույն դեպքում իրենց տեսնում է Արցախից լքված տարբերակով, որովհետեւ գիտեք բազմաթիվ պատգամավորներ եւ պաշտոններ ադրբեջանական հայտարարել են, որ մենք Արցախային ոչ թե թուրքը տանք հետ գային իրենց հայրենիք, այլ լավագույն դեպքում դուրս գան Արցախից, ովքեր որ չեն ցանկանում գնել Ադրբեջանի, այսպես ասած, վերահսկողության ներքո։ Ադրբեջանական կողմը չի ապահովելու Արցախ հայերի, անկամ իր փոք, էթնիկ փոքրամասնությունների, լեզգիների, թալիշների նկատմամբ ունի առանձնակի դաժան վերաբերմունք, հա, եթե ինքը համարում է, որ էթնիկ փոքրամասնություններին կարող է իրավունքներ տալ, ապա ունենք լիքը ապացույցներ 2000-ականներից սկսված մինչև այսօր, թե ինչպիսի անացանքները եւ մարկային ոչ մարկային վերաբերմունքի են արժանանում այդ հայտնի փոքրամասնությունները կամ հա որպես այդպեսին այնտեղ ապրող տարբեր ազգային ներկայացուցիչները։ Եվ արցախայինը ոչ ոչնչով բացառություն չեն լինելու ընդհակառակը, ինչպես ես իմ խոսքի խոսքի սկզբում նշեցի, ադրբեջանցիները ունեն հատուկ դաժան վերաբերմունք հայերի նկատմամբ եւ իրենք սպասում են այն իրենց վաղձելի ժամանակը, երբ որ կգա եւ իրենք իրենց վերջնտիր քաղաքականություն վերաբերմունքը կարտահայտեն արցախային, ես նույն դեպքում հայերի նկատմամբ որտեղ համար տարբերություն չկա Արցախի եւ Հայաստանի միջեւ այսպես։ Խոսեցիք դաժան վերաբերմունքից, փաստացի մարդու իրավունքների ոտնահարում, միևնույն է Ադրբեջանը իր ցեղասպան քաղաքականությունից կանգ չի առնում, այսպես ասենք, եւ փաստացի օրինակը պիտի անդրադառնանք նաեւ դատարանի որոշման ի կատարածներն, որն այդպես էլ մինչ օրս չի կատարվել։ Ըստ ձեզ իրավական տեսանկյունից, եթե հարցը փորձենք քննարկել, ինչ սпасենք առաջիկայում միջազգային կառույցներից ունենք արդյոք էլի սпасելիքներ Այսպես ասեմ, հա, պետք չէր ընդհանրապես դատարանի կողմից ընդունված որոշման նկատմամբ այդպես լուրջ ակնկալիքներ ունենալ, որովհետև Պարզա մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից ընդունված ակտերը որոշումներ ընդհանրապես չեն կատարվում, հա, այնտեղ կա բավական մեծ չափով ընդունված որոշումներ, որոնք որ ընդհանրապես չեն կատարել Ադրբեջանի կողմից։ Դա կլինի օրինակ Ադրբեջանի քաղաքացին հենց Ադրբեջանի կառավարության դեմ կամ օրինակ եղել են ժամանակ, երբ որ մերոնք հայկական կողմն է հայց ներկայացրել ու հաղթել հաղթել այդ հայցը, այսինքն ադրբեջանական կողմը օգտվում է այսօրվա աշխարհակական խառը իրավիճակից, սա մեկ, երկրորդը ունենալով գազային պաշարներ եւ Եվրոպայի հետ հարաբերությունների առանձնակի լավ հարաբերություն փորձում է սրանից նաեւ օգտվել։ Այսինքն պետական շահը, այսպես ասած, առողջ իրականացնելով պետական շահն առաջ տանում, մի կողմ դնելով բոլոր միջազգային պարտականությունները։ Այստեղ կա շատ մեծ բաստողում միջազգային հանրության կողմից, որը որ հասկանալիորեն, այսպես ասեմ, ես լուրջ ակնկալիք չունեմ միջազգային հանրությունից, որովհետև ցավոք սակի պատմությունը մեզ ապացուցել է, որ երբ որ գալիս է շահերի բախման, սեփական շահերի բախման դաշտ, այդտեղ արդեն ոչ իրավունք է գործում, ոչ մարկային տեսակետ է գործում, ոչ էլ ընդհանրապես, հա, որևէ ձևով գործում արդարության տրամաբանությունը Դրա համար ադրբեջանական կողմը այսօր ունի բավականին հաջող դիրքեր եւ դրանում ես նորից կկրկնեմ ձերքի գործում հաջողությունը ապահովել է նաեւ Հայաստանի ոչ հայկական կառավարությունը իր վարած արտաքին քաղաքականությամբ եւ իր արած հայտարարություններով։ Դրա համար այսօր ադրբեջանական կողմը, եթե օրինակ դիտարկենք որոշ Հայաստանի ոչ հայկական պատվիրակների եւ падգամավորների հայտարարություններին, ապա կտեսնենք, որ հենց առաջինը իրանք են նպաստել, որ ադրբեջանական կողմը այսօր ավելի հանգիստ եւ պահանջատեր ասում որ Արցախը ադրբեջանի մասն է, այսինքն եթե լիներ հայկական կողմից լուրջ դիմադրություն, եթե լիներ այնպիսի արտաքին քաղաքականություն, որ ասեին, որ Արցախը հայրը պետք է ունենան անկախ ապագա եւ իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպիսի ուրեմն պետությունում են ուզում ապրել եւ դրա այդպիսի քաղաքականություն, որը Բայց ես վստահ եմ, որ ասել Ադրբեջանը, եթե անգամ փակեր գազը կտրեր ճանապարհը փակեր, ապա դա ոչ թե կտրվեր 90 եւ ավելի օր, ապա կտրվեր ոնց որ անցած տարի նույն հունվար, փետրվար եւ դեկտեմբեր ամիսներն, այսինքն 7-ից 10 օր։ Այո։ Այսինքն հայկական կողմը կանաչ լույս է տվել Ադրբեջանին, որպեսզի Ադրբեջանը հագիստ պահանջի, որ սա իմ տարածքն է, իմ փոքրամասնությունները ժողովրդի հա առանձին փոքրամասնությունը եւ ես ինչ կուզեմ ինձ ինչպես կուզեմ ինձ հետ կվարվի չի եղել դիմադրություն չի եղել պայքար Արցախի համար Հայաստանի ոչ հայկական կառավարության կողմից եւ արդյունքում այսօր ունենք այսպիսի ողբերգական իրավիճակ դեռ լավ է որ ես իրոք այսպես ասեմ իմ ամեն անգամ սա հիշելուց փշակաղում եմ որովհետեւ դիմադրել է Ադրբեջանի 90 եւ ավելի օր առանց հետ նահանջի սա համար պետք է առանձնակի քաջություն ունենալ բայց ցավոք սա նկատելի է նաև Արցախում որոշակի խմորումներ, որոնք ունեն արևմտյան եւ Հայաստանի կողմի ոչ հայկական կառավարության կողմից աջակցություն եւ սա բավական մտահոգիչ է ինձ համար մասնավորապես է ցույցերի կազմակերպումը իրական խնդրեմը թողած գնում են փոփորներից են կախվում միջոցառումները ներկայացնում այսինքն Եթե կա մարդիկ, որոնք որ մտածում են, որ Ադրբեջանի հետ ուրեմն կարան իրենք համատեղ ապրեն, իրենց լավագույն տարբերակը առանձին ավտոբուսով եւ դիմումով գնան Բաքվում կամ մեկ այդտեղ ապրելու, հասկանալու թե իրենք ինչքանով այնտեղ կարան դիմադրել ինչքանով կարան այդտեղ հայ մնան, այսպես ասեմ, որտեղ համազգանունը փոխել կտան, համամենակամ կհիշեցնեն, որ ինքը հայ ու արտոնություններից կզրկեն, այնտեղ հասարակ օրինակ վերեմ, հա, այդքան պնդում է, որ Բաքվում ապրում է 100 քանի հազար հայ, բայց եթե այս 30 տարում մեկ անգամ ես չեմ լսել, չեմ տեսել, չեմ կարդացել մի նորություն, որտեղ նշվի, որ եղել է հայկական հարսանիք, որտեղ նշվի, որ եղել են հայկական մշակութային երեկոներ, որտեղ նշվի, որ հայերը այսինչ բանը արել են, այսինչ բան են կառուցել։ Ընդհանրապես հայերի մասին այնտեղ մենակ խոսվում է թվերի տեսակետից, այսքան մարդա ապրում։ Անկամ եկեղեցու գմբեթին խաչ չկա, գրադարանի է վերածվել եկեղեցին։ Ինչի մասին է խոսքը, եթե ոչ մարդկանց կողմից Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի շահերը պաշտպանել։ Անկախ նրանից, այդ մարդն ապրում գործողում է Արցախում, թե Հայաստանում։ Եթե կա որևէ գործողություն, որը որ ուղղված է Արցախի դեմ, Արցախի անկախության դեմ եւ ինտեգրացումը դեպի Ադրբեջան, այդ մարդիկ իմ համար հայ չեն կարող համարվել։ Պարոն Դավթյան, ինչքան էլ այսօր խոսում ենք, ինչքան էլ հնչում են հայտարարություններ, ամեն դեպքում Արցախցին մի լավ լուրի է սպասում եւ ի տարբերություն ձեզ մենք այսպես ասած շունչներս պահած հետևում էինք դատարանի որոշմանը, որտեղ իրականում դուք էլ գիտեք, պատկերացում եք կազմում ինչ է կատարվում այսօր այստեղ Ամեն դեպքում շնորհակալ ենք, որ հոգեպես մեզ հետ եք, շնորհակալ ենք այն բուրըն հարցազրույցների համար, որտեղ միայն ճշմարտություն է հնչում։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից, ես մաղթում եմ կամքի ուժ, արդարորոշումների կայացում ու ամենակարևորը պայքարի ձեր ոգին չկոտրվի։ Առանց դրա Հայաստանը վտանգված է, առանց Արցախի ամբողջ Հայաստանը որպես այդպեսին, որպես ամբողջ հայկական միավոր, ես համոզված եմ, որ գոյություն չունի, չի ունենալու, եթե անկարծ Արցախի հետ որևէ լուրջ փոփոխություն լինի, իհարկե ոչ հայկական շահերի տրամաբանության ներքո դրա համար ես եմ ձեր շնորհակալ, որ ես 90 ավելի օր զրկանքների միջով անցնում եք ու փորձում եք Արցախը հայկական պահել։ Շնորհակալություն հաջողություն ձեզ։ Ես եմ շնորհակալ հաջողություն։